Efezo bažnyčios angelui rašyk. Tai sako tas, kuris laiko savo dešinėje septynės žvaigždės, kuris vaikščioja tarp septynių aukso žibintuvų. Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo ištvermę. Žinau, kad tu negali pakęsti piktųjų ir ištyriai tuos, kurie sakosi esą apaštalai, bet tokie nėra. Ir radai juos esant melagius. Žinau, kad esi ištvermingas, kad dėl mano vardo nenuilsdamas kentėjai vargus. Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Taigi prisimink, nuo kur nupuoliai, atsiversk ir vėl imkis pirmykščių darbų. O jeigu ne, jei neatsiversi, tai aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos tavo žibintuvą. Savo naudai tu turi, kad nekenti mikalojininkų darbų, kurių ir aš nekenčiu. Kas turi ausis te klauso, ką dvasės kelbė bažnyčioms. Nugalėtojui aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio, esančio dievo rojuje. Smirnos bažnyčios angelui rašyk. Tai sako pirmasis ir paskutinysis, kuris buvo numiręs ir vėl grįžo į gyvenimą. Aš žinau tavo priespaudą ir tavo neturtą, o vis dėlto tu turtingas. Ir kaip tau pikžodžiauja tie, kurie sakosi, esą žydai, bet nėra tokie, o tik šitono sinagoga. Nebijok būsimųjų kentėjimų. Štai velnės įmes kai kuriuos jūsiškius į kalėjimą, kad būtumėte išbandyti – Jūsų laukia dešimties dienų priespauda. Būk ištikimas iki mirties, ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Kas turi ausis te klauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms. Nugalėtojas nenukentės nuo antrosios mirties. Pergamo bažnyčios angelui rašyk. Tai sako tas, kuris turi aštrų dviešmenį kalaviją. Aš žinau, kur tu gyveni, ten, kur šėtono sostas. Bet tu tvirtai laikaisi mano vardo ir neįsigyniai mano tikėjimo net ir tomis dienomis, kada pas jūs, kur gyvena šėtonas, buvo nužudytas mano ištikimasis liudytojas Antipas. Vis dėlto aš turiu šitą prieš tave. Tu tenai turi besilaikančių mokslo Balaamo, kuris yra mokęs Balaką viešai suvedžioti Izraelio sūnus kad šie valgytų stabams aukojama mėsą ir ištvirkautų. Ir tu turi panašiai besilaikančių mikalojininkų mokslo. Tada atsiversk, o jeigu ne, aš greitai ateisiu ir kovosiu su jais savo burnos kalaviju. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasės kelbia bažnyčioms. Nugalėtojui aš duosiu, paslėptos manos ir baltą akmenėlį, o ant akmenėlio bus įrašytas naujas vardas, kurio niekas nežino, tik tai gavėjas. Tie tyrų bažnyčios angelų įrašyk. Tai skelbia Dievo sūnus, kuris turi akis tarytum ugnies liepsną ir kurio kojos panašios į skaistvarį. Žinau tavo darbus tavo meilę, tikėjimą, tarnavimą, ištvermę ir kad tavo paskutinieji darbai didesni už pirmosius. Bet turiu prieš tave, kad leidi moteriškiai Jezabeliai, kuri sakosi esanti pranašė, mokyti bei suvedžioti mano tarnus, kad jie ištvirkautų ir valgytų stabams skirtą mėsą. Aš jai daviau laiko atsiversti, bet ji nenori nusigręžti nuo savo ištvirkavimo. Štai aš ją nublokšiu į lygos patalą, o ištvirkavusius su ją į didį vargą, jeigu jie nenusigręš nuo jos darbų. Jos vaikus aš išžudysiu, ir visos bažnyčios sužinos, kad aš esu tas, kuris permato inkstus ir širdis. Aš atsilyginsiu jums kiekvienam pagal jūsų darbus o kitiems tietyriečiams, kurie nesilaiko ano mokslo, kurie sakosi nepažinę vadinamųjų šetono gelmių, aš sakau, neužkrausiu jums kitokios naštos, tik tai laikykitės to, ką turite, iki ateisiu. Tam, kuris nugali ir iki galo laikosi mano darbų, aš duosiu valdyti pagonis. Jis ganys juos geležinė lasda ir jie bus sudaužyti tarsi moliniai indai. Kaip ir aš esu gavęs valdžią į savo tėvo. Ir dar duosiu jam aušros žvaigždę. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms.